La Amazonoi en la greca mitologio estis membroi de exclusiva socio de militistai virinoi, quiui elstaris pro siei raid capabloi cae ancau pro siei curaggio cae fiero. Ili estis filinoi de la dio de milito Areso, cae logis sub la regado de la regino Hipolita, ce l'exterai limoi de la conata greca mondo en la suda marbordo de la nigra maru. En la Amazona sozio, la virinoi occupigis pri la tradiziai virai agadoi kiel raidado, chassado cae En la esfero de legendo sen iui historiai pruvoi por subteni gin, oni diras che la Amazonoi bruligis la dextran mamon de la knabinoi, porque gine crescu, cae tiel pli bone usi la arcon cae jeti la lanzon. Sed, curiose, la greca arto neniam presentis Amazonon sen mamo. Ancau al ili estis attribuita la practico venigi viroin el aliai triboi nur por reproductae seloi. En arto, Amazonoi plei ofte survestas kirason, arraidas chevaloin, cae portas armiloin, arcon cae lanson, maloftec hakilon. Ili estis consideratai ne nur capablai militistinoi, sed ancau spertae priembuscoi cae surprisai cevalai atacoi. Tion racontas mitologio, sed ciula Amazonoi vere existis? Se ies, kiel cae kiel formigis tiu virina socio? La arqueologia el fosado de tomboi en Eurasio decide montris que molte virinoi de la nomada i triboi de la stepoi ja estis militistinoi, precipe en la regiono de la Nigra Maro. La virinai skeletoi ne nur trovigis cun armiloi, kiraso cae cevalai ornamajoi, sed ancau cun signoi de vundoi de glavoi cae sag pintoi la skeleta analizo malcajas que el plio el mil tomboi de stepa nomadoi en territorio de Turquio gis Rusio, tridec estis militistinoi. La plei multai tomboi estas el la quina cae quara iarcento antau Cristo, cae la virinoi estas, cia l'Amazonoi en la greca mitologio, ciam iunai, inter dexes cae tridec iaradzioi. Sainas, cae cii tii triboi ekformigis pro la alta sozia discriminatio cae perforto, cii existis en tia mai grandai orboi, ne nur rilate al virinoi, sed ancau a la plei malfavoratai soziai classoi la homoi sozie escluditai, la fodigitoi, la fugintoi, la persecutitoi, viroi cae virinoi, collectigis cae ec associigis el la montoi cae arvaroi por defendi sin cae cune chasi por ilia nutrado tiel ili specialigis pri la uso de chasar miloi cae de cevaloi pro ilia nomada viv condicio. Ambau specialigioi utilae en la batal defendo quium ili ofte devis al fronti. Ocasis longa fugio ec de la Mesopotamio al Mediterranea Marbordo cae posti al Nigramaro la sozio in quiu viro i virinoi virino i plenumis la sama in lavoro in havis la sama in respondezo farigis pli solidara cai egal raita excludante tiuin quiu montri signoin in de perforto giuste de quio ili estis fugiante tiel ili nascis sozion en quiu virinoi farigis ne nur esceptai chasistoi kai prescai acrobata i raidistoi sed ancau forgistoi quii producti sien in propria cae cupra kai fera in armiloin cae juvelistoi quii man faris bella in juveloin colcenoin kai zonoin La scenoi de citiui batalantinoi estis popularai en la greca arto. Precipe ceramicajoi cae monumentai statuoi, ciui ornamis iuin el la plei gravai construajoi en la greca mondo, inclusive la parte nonon en Ateno. Iui, el citiui ceramicajoi, bildigas Amazonon portanta crom siei armiloi longan blov instrumenton salpinxo similan al trompeto finita per sonoril forma cupra Faculo Faculoi opinias che gia sono estis potenza cae vasa. Gi estis associita cun la momento eniri la batalon au por comunicigi inter si dun la batalo. Aristidis Quintiliano, greca musicologo, definat gin kiel teruran militan instrumenton ki interpretas malsama in melodioin por la malsama in manovroi en batalo, confusante la manamicoin. Autoroi rimarcas que la Amazonoi etch havis sien proprae dansoin cae muzikon, sed ponenir in la batalon usit ritman muzikon peanon. Gi estis milita canto de venco cae gioio, cantata jore quiel refreno honori ala dio Apolono. Ili usit gin quiel bason por flamigi la trupoin cae vigligi le spiritoin, donante tre signifan potenzon en la attaco. En Anatolio estis atribuita alla Amazonoi la fondado de multae setreioi, precipe tivi de Efeso, Sime, Sinope, Priene, Mirina, Simirna, cae Mitileno sur Lesbo en Efeso, la diino pricasado Artemiso havis templon kie la Amazonoi faris por si ceremonion. Ili jam armitai, por chasado au batalo, presentis militain dansoin en rito kiu ripetigis ciu iare. Y la fino de la Troia milito, La Amazonoi, quiu ciam batalis contra ou la Grecoi, helpis la Troianoin. Pentesilea, filino de Areso ca Iotrera, estis mortigita de Aquilo en la batalo. Oni racontas che Aquilo enamigis al sia victimo ciam li demetis sian cascon giuste ciam si esti mortanta. Las ceno, estas captita en fama vaso de nigra de segno farita de la pentristo misto misto exequias.